Botezătorule al lui Hristos, roagă pentru noi, cumplitele gânduri mă învăluie, la tine îmi caut, mântuire și adăpost. Tu, dar mergătorule, înainte, din toată partea, mai patnic mă tulbură, multă mohorâre, cuprinzându-mi sufletul meu. parcă l proroace cu solirea la Dumnezeul tău sfinte și slavă-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică pe cel ce a făcut cerul și pământul, fericite l-ai roagă limoane pentru mine, de mare și boală scăpându mă și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu trupul bolesc și cu sufletul și tu cercetării și îngrijirii dumnezeiești, mă învrednicește ca o bună, singură Maică a Domnului, bun pururea, celui ce te chem fericite și îndreptează-mă cu mijlocirea ta către limanul cel pașnic, din mâna vrăjmașului grabnic stăpânul-mă. Botezătorule al lui Hristos, roagă pentru noi, sufletească furtună, ție mă rog, risipește-mi eu, și ranta sfinte, vivorul bolilor, care mă păluie, grabnica lungă departe, de la mine rog. ce vin acum și îl stric cu credință, scapă-mă cu harul tău botezătorule, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Făcătorul de bine, mitra ta s-a cuprins și face că toate poți, că l-ai purtat prea curată, pe atotputernicul Maică în pântece. Alungă-ne, de boală și tot necazul, stăpându-ne ca un bun pe toți cu solirea ta, de chinul cel veșnic prea bine. când sufletească